Quem é? Caralho. Alô, som. Agora foi. E aí, galera? Eu, Aloy. A gente se vê na Experience. We are the future.